كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi mu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsagero Rima local government Katsina State Malam Abubakar Mai Kano Imamu masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin awar. da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa al'alihi alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawuninmu addininmu na musulunci muna karatu a littafin al'adabul mufrat kuma yau muna yin litinin daren talata kenan takwas ga watan rajab shekara ta 1439 bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2018 ko miladiya <clears throat> kuma wannan shi ne majalisunmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka na al'adabin mufrat za mu tashi a babi na sha hudu a kan hadisi na 27 malam ya ce babu la ya subbu walidaihi wannan babin zai karantar da mu cewa la ya subbu walidaihi kada ɗa ya zagi iyayensa walidaihi iyayensa guda biyu don da aka ce iyayensa guda biyu suka ce wala a ma ko ɗayan ma kada ya zage shi to me ake nufi da laya subu sai suka ce ai la ya tasabbabu lidhalika kada ɗa ya zama sababin da zai sanya a zagi iyayensa Shi ne ma'anar la ya subu walidai domin ba wai ana nufin kada ya je ya zage su ba ya je ya same su gaba da gaba ya zage su a wannan dama mun mutu shi a baya wala ta kullahu ma uffin ma aka ce to balle zagi abinda ake nufi nan da kada ɗa ya zagi iyayensa ma'ana kada ɗa ya yi abinda zai zama sababin a zagi iyayensa misali sai wani ya zagi wani to da ya zagai sai shi kuma ya zagi babansa kun gaba ya jawo aka zagi babansa shi ya jawo tun da shi ya zagi wannan ko kuma ya masa wani abu ba lallai sai zagi ba wanda zai sanya a zagi mahaifansa to wannan ne ya shiga ciki babu la ya subu walidaihi babu kada da ya zama sababin da zai sanya a zagi iyayensa حدثنا muhammad ibn kafirin قال sufiyanu sufiyanu قال haddasa na sa'ad ibn ibrahim an humaidi ibn abdurrahman an abdullahi ibn amru kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri an yashtima ar-rajulu walidayhi faqalu kayfa yashtimu kala yashtimu ar-rajulu fayashtumu abahu wa ummahu imam al-bukhari ya ruwaci wannan hadisin a wurin malaminsa muhammad ibn kafirin mun yi bayaninsa a baya ƙala akbarana sufiyanu shi kuma ya ce sufiyanu ya ba mu labari sufiyanu ibn uyaina kenan shi ma mun yi bayaninsa a baya ƙala haddasa sa'ad ibn ibrahim shi kuma ya ce malaminsa sa'ad ibn ibrahim ya ba shi labari sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn aufin jikan abdurrahman dan auf ne haka yana daga cikin atba'u tabi'ina yana daga cikin wanda sun ga tabi'ai amma bai riski sahabbai ba saboda ya rasu shekara ta 125 bayan hijira shi ko sahabi na ƙarshe wanda ya rasu afwan ya rasu shekara ta 125 bayan hijira zai iya ya zama tabi. ya karbo daga humaid ibn abdurrahman an abdullahi ibn amru kala kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya fito ta hannun abdullahi ibn amru ibn al'as kala ya ce kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce minal kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai an yi yashtimar rajulu yake mutum ya zagi iyayensa ko ɗaya daga cikin da yake ana nufin iyayensa guda biyu mahaifiya da mahaifi to ba lalle sai su biyun ba ko da ɗaya daga cikinsu ne ma dai yana daga cikin manyan zunubi ba sai ya haɗa biyun ba faƙalu sai su habbe suka ce masa kaifa shtimu ya annabin allah ya ya mutum zai zagi iyayensa kada sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya shtimun rajula fa ya shtimu abahu wa ummahu yadda za a iya zagi iyayensa shi ne ya zagi wani mutum shi kuma wannan mutunan sai ya zagi iyayensa kagawa wa ya jawo aka zagi aka zagan mai iyayensa shi da ya fara zagin wancan mutunan ko kuma ya zagi iyayen wancan mutunan shi ba wancan sai ya zagi iyayensa sai malamai suka ce shi wanda aka fara zagi daga farko babu laifi yana iya ramawa saboda allah ta'ala ya ce idan an maka mummuna kana iya rama daidai da abin da aka yi maka amma shi yanzu ya jawo an zagi iyayensa kenan da haka duk lokacin da mutum ya buɗe baki ya zagi wani ya zagi iyayen wani wancan ya rama to ya sani ya zagi iyayensa ne kuma shari'a ta hana kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin wannan hadisin hadisi ne sahihi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih al-bukhari hadisi na 5973 haka ma imam muslim ya fitar da shi a hadisi na 90 daidai a cikin littafinsa ya sake maimaita shi a hadisi na 146 imamu ahmad ya fitar da shi a musnad hadisi na 6529 imamu turmizi hadisi na 1902 hadisi ne sahihi kamar yadda muka ce mala ya ce haddasa muhammad ibn salamin kala akbarana makhladun kala akbarana ibn jurejin قال سمعت محمد ابن الحارث ابن سفيان يزعم أن أروى ابن إياد أخبره أنه سمع عبد الله ابن أمر ابن الآسي يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه wannan hadisin na gaba shi kuma imam al-bukhari ya ruwace sa a wurin malaminsa muhammad ibn salamin shi kuma muhammad ibn salam ya ruwace wannan hadisa a wurin malaminsa uyaina ibn abdurrahman shi kuma uyaina ibn abdurrahman a wurin an abihi ya karbo daga baban afwan afwan muhammad ibn salam shi ne malamin bukhari ya ruwace shi wajen makhladun shi kuma ya ce akbarana ibn jurejin makhlad shine ibn yazid abu ya haya alharrani ya rasu shekara ta 193 bayan hijira ya karbo a wajen malaminsa jurej jurej shine abdulmalik ibini abdulaziz ibn jurej ibn jurej asluhu minar rum asalinsa bature ne ɗan ƙasar rum ne ƙala samitu muhammad ibn al-haris ya ce na ji muhammad ibn al-haris muhammad ibn al-haris na muhammad ibn al-haris ibn sufyan al-makhzumi al-makki shi kuma ya karɓo daga urwa ibn iyad urwa ibn iyad ibn amr ibn qari kenan shi kuma ya karbo yake cewa yake cewa samitu ibn al-haris ibn sufyan yaz'umu anna urwa ibn iyad akhbarahu cewa urwa ibn iyad ya bashi labari annahu sami abdullahi ibn amru ibn al'asi ya ji abdullahi ɗan amru dan asi marocin hadisi na sama kenan ya kula yana cewa min al inda yana daga cikin manyan zunubai a wurin allah ta'ala an yasta sibbar rajul walidaihi an yasta sibba mutum ya zama sababin zagin iyayensa shine yayi laifin da za a sanya a zagi iyayensa to wani yana daga cikin manyan zunubai kun ga wannan ruwayar kamar tana fassara mana wacce ruwaya ta sama ne ruwaya ta sama ya ce minal kaba'ir an yashtimar rajulu walidayhi yana daga cikin manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa aka ce ya za a zagi iyayensa Mandala ya ce ya zagi baban wani shi ma wancan ya rama to ya zagi iyayensa kenan a wannan ruwaya ta ƙasa sai take ce mana mutum ya yi sababin da zai sanya a zagi iyayensa kaga ko can hadisi na saman da ya zagi iyayen wancan ai wannan zagin da ya shi ne sababin da ya sanya aka zagan mai iyayensa shi ya sa malamai suka ce duk lokacin da ɗaya wani abu ba wai lallai sai zagi ba duk abin da zai yi wannan abin ya sanya a zagi iyayensa to ya shiga cikin wannan hadisi kenan da ya sanya imam bukhari wannan babin shine la yasubbu walidayhi kamar yana cewa yana daga cikin ladabi da biyayya ga iyaye da duk inda ya ji kada ya abinda zai sanya a zaki iyayensa wannan ma yana cikin alfiru sannan yana daga cikin uku kan gare ma iyaye da ya dinga yawo yana yin abinda zai sanya ana zagin babansa kan garewa ne saba ma iyaye ne Allah samu dace mala ya ce babu uƙubati walidai walidaini babi na gaba zai karantar da mu hukuncin kangare ma iyaye ko kuma ukubar wanda ya kangare ma iyayensa a baya mun ji cewa kangare ma iyaye babban laifi ne haramun ne a musulunci to kuma allah ya yi tattalin sakamako ukuba punishment kenan akan wanda yake kangare ma iyayensa to a cikin wannan za mu ji wannan punishment ko ukuba ta wanda yake ainihin kan gare ma iyayensa malai ce haddasa abdullahi ibn yazid kala haddasa uyaina ibn abdurrahman an abihi an abi bakarata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi alukuba ma ma yuddakharu lahu min al-bagyi wa qati'atir rahim Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullahi ibn Yazid shine malamin Bukhari a wannan hadisin Abdullahi ibn Yazid suna cewa maula ali umar abu abdurrahman maula ne na ali umar abu abdurrahman ya rasu a maka shekara ta 212 shi ne malamin bukhari a wannan hadisa allah tun anan duniya yake ba ajdaru wanda ya fi cancanta ajdaru suka ce a haku wanda ya fi cancanta an yi ajjala lissahibihin ukuba Allah ya gaggauta yin azaba ga mai yinsa tun a nan duniya ma'ama yudda kare lahu ga kuma wadda aka yi masa tattali aka duk wanda ya zalunci wani Allah bai bari sai an je lahira yakan saka ma wanda aka zalunta tun a nan duniya shi ya sa ba wanda aka zalunta yake da special addu'a wadda Allah ya da karbata 24 hours don manzan allah ya ce ba ta da wani hijabi a sama da ya yi take tafiya kai tsaye wajen ubangiji sai kuma allah ya dauki mataki akan wanda ya zalincin da. shi ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a hadisi ya ce ina muku ni da yin zalunci domin zalunci duhu ne a kiyama sannan zalunci ne allah mai girma da ɗaukaka ya haramta ma kansa yin zalunci sannan kuma ya haramta ma kowa waɗansu malamai suka ce albagiyu a nan ana nufin azulmu sannan suka ce albagiyu a nan yana ɗaukar alkuruji an ɗa'atul imam mutum ya ma wani shugaba na musulunci wanda aka yi masa mubaya a tawaye wannan shi ma yana shiga cikin albagiyu mun gane mutum ya ma wata gwamnati ta musulunci ta waye yana shiga cikin albaki to duk wannan laifin shi ma allah ta'ala yana kawo mai shi can alam duniya sai laifi na biyu ya ce waƙaɗi atin rahimi sai kuma yanke zumunta yanke zumunta shi yanke zumunta shi ma allah ta'ala yana kama mai yin zaton anan duniya to amma kun ga shi hadisin qati'atir rahim ya ce amma malam sai ya kawo shi kuma a ƙarƙashin uqubati uqul walidaini saboda mi ai wanda ya fi cancanta ka sada zumunta da shi shine wa sune iyayenka to kenan idan aka ce yanke zumunta kenan wanda ya yanke ma iyayensa ya shiga shi ma nan ciki haka kuma wanda ma ya yanke zumunta da wani dan uwansa shi ba zai iya shiga nan ciki aka ba mamaki can gaban karisun karo da hadisun idan an zo wajen sada zumunta kuma mai wannan hadisun yake koya mana wannan hadisun yana karantar da mu cewa ɗa ya kangare ma iyayensa to laifi ne wanda yake babba laifi ne wanda saboda girmansa allah mai girma da ɗaukaka bai barin mai shi laifin ya same shi a ba? a tun daga nan duniya allah mai girma da ɗaukaka zai dinga ɗanɗana masa azaba na wannan laifi da ya aikata sannan kuma ga sakamakonsa can na wannan laifin allah mai girma da ɗaukaka ya masa tattali ya aje masa sai an je kiyama a masa kuma wannan alama to yana daga cikin kama wanda ya kangare ma iyayensa a nan duniya shi ne allah ta'ala ya ba shi 'ya'yan da shi ma za su kan gare masa nau'i ne na azaba duk wanda ya mu babansa rashin kunya ya ƙi masa biyayya to ka kalli 'ya'yansa da ranar da allah ya ba shi 'ya'ya shi ma to abinda su za su yi mashi sai ya dindinka wanda ya mashi babansa duk wanda ya kangare ma iyayensa to Allah ta'ala zai hada shi da 'ya'yan da su ma za su kangare mashi kaga ya kama shi tun anan duniya nan shi ya sanya ko don wannan ya isa ɗaya bi mahaifinsa don shi ma ya samu masu bin shi don suna cewa wa min jinsil amal ana saka wa mutum ne daidai da irin aikin da yi to in ya yi biyayya ga iyaye allah zai ba shi 'ya'yan da za su yi masa biyayya idan bai yi biyayya ga iyaye ba to shi ma allah ba zai ba shi wanda za su yi masu biyayya ba wannan ka'idar duniya kenan ka'idar aiki kenan kuma to wannan kadai ya isa ya sanya ayyansu su ba iyayensu biyayya don su ma allah ta'ala ya ba su waɗanda za su ji kansu su yi ainihin yi masu biyayya sannan idan ka ga mutum ‘ya'yansa suna masa rashin biyayya suna masa rashin ladabi to kaje ka bincike a ɗin shi yana iya yiwuwa shi ma can lokacin da yana yaro ya ma iyayensa wani abu makamancin haka wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi ko kuma hasan duk suna cewa fi isnadihi abu ja'far al-mu'adhdhin al-ansari al-madani min dabaqatil wusta min at-tabi'ina alladhina yatalaqqa hadithuhum bi husni dhanni والقبول وقد حسن الترمذي حديثه tirmizi حسن hasan ne saboda shi wannan marwaci wanda lace muku ba a san shi ba ba a san ainihin sunansa ba amma dai sun ce duk da ana karbar hadisin sa hadisi ne wanda yake hasan shi sun ya muhammad nasiruddin albani rahimullah ta'ala ya ya inganta hadisin a littafin littafinsa sahihu adabul mufrad nashi dan haka duk wanda ya shiga cikin ukun nan idan sun yi addu'a to Allah ta'ala yana karba wannan addu'a Allah ya kan karɓa musu akwai ainihin wanda aka zalunta akwai matafi sannan akwai iyaye in sun mai 'ya'yansu albani ya hassana shi a cikin silsila a sahiha hadisi na 596 mara ya ce ayyashu ibn walid kala haddasa abdul'ala kala haddasa muhammad ibn ishaqa an yazid ibn abdullahi ibn kusaidin an muhammad ibn shurahbil akhi bani abdiddar an abi huraira kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul abu huraira ya ce naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yaqul yana cewa Mata kallama mauludun minan nasi fi mahdin illa isa ibn maryam wa sahibu jurayjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma takallama ba a taɓa samun wani jariri ba mauludin minan nasi wani jariri daga cikin mutane fi mahadin ya yi magana fi mahadin a cikin zanen goyo illa isa ibn maryam sai annabi isa ɗan maryam sai ya ce wa sahibu jurejin sai kuma jaririn jurej ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan ya ce a jarirai ba taɓa samun jarirai wanda suka yi magana ba sai biyun nan annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma sahibu jurej sai malamai suka ce ya zo a waɗansu hadisa an samu waɗansu jariran sun yi magana to sai malamai suka ce a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin a cikin al'ummar annabi isa su biyu ne kawai suke magana da shi annabi isa da shi wannan jariri da shi sun yi magana tun suna jarirai to shi al'amarin annabi isa sananne ne alƙur'ani ya ba da labarinsa na haka duk sahabbai sun san da al'amarinsa yake da haka kila sai su habbe suka ce ya nabi Allah ya annabin Allah wa ma sahibu jurayj wane ne kuma jaririn jurayj kala sai ma'aiki ya ce fa inna jurayjan kana rajulan rahiban shi jurayj wani mutum ne wanda aka yi ya kasance rahib rabaran fada ne rabaran fada ne su ne irin rabin fada irin na kiristoci ɗin wanda su ba ruwansu da duniya ma suna da zuhudu yawancinsu ma daji suke shiga sai su yi dan gini sai su shiga wani ma za a ga suna azabtar da kansu saboda tsananin gudun duniya wani zai ɗaure kansa da sarƙoƙi wani kullum sai ya ma kansa bulala goma ko ya sa a zane shi wadda ya kara ji tsoron allah da musulunci ya zo ya hana wannan to shi wannan juraic rahib ne irin fada ne ya shiga daji kawai ya gina yan bukkar shi fi sau ma'atin lahu ya buga wata yan bukkar shi akan wani wani wani tsauni nan kawai yake cike da ta ibada ma'a wa kana ra'iya baqarin ya'awi ila asfali sau ma'atihi to akwai wani makiyayin shanu ya kasance ya'awi ila asfali sau ma'atihi yana zuwa ciwo kasan ainihin inda bukarsa take shi saman dutse ne ya buka to kasan akwai ciyayi to sai zaman to akwai wani makiyayin dabbobi shanu kullum nan wurin yake ciwo shi yana sama shi kuma makiyayi yana kasa wa kanat imra'atin min ahli qarya taktalifu ila ra'i to akwai wata mata daga cikin mutanen wannan garin ita kuma taktalifu ilar ra'i tana kai komo mana ta je ta dawo ta je ta dawo ilar ra'i zuwa ga shi wannan mai kiwo tana zuwa wurinsa fatat ummuhu yawman ana nan wata rana mahaifiyar juraic sai ta zo bakin bukkarsa shi yana sama ita kuma tana kasa to dama in ta zo ba hawa take ba in tana son ganin shi ne shi ya koma daji kawai ibada bai shigowa gani sai dai in maman shi na son garin shi ta je wurin to in ta je daga ƙasa take daya sai ta kwala masa kira jurej jurej jurej sai ya sauko sai su yi maganar da za su yi sai ya koma ita kuma ta dawo gari to wata rana mahaifinsa ta je faƙala ta ce ya jurej ya kai jurej wa huwa salli shi kuma lokacin yana salla faƙala fi yi wa huwa salli sai ya ce a cikin ransa yana tsaye yana salla ya ce ummi wa salati ga mahaifiyata ta zo ga shi kuma ina sallah ya zan yi fara'a an yi usira salatihu sai ya ga kawai ya ci gaba da sallarsa ya zaɓi sallarsa ya ƙyala mahaifiyarsa shi ne abinda ya fi zama daidai gare shi da haka sai ci gaba da sallar kawai bai karɓa ba sun masara bihi a saniya ta ƙara ƙwala mai kira karo na biyu ya kai jurej faƙali fi nafsi sai ya ƙara faɗa a cikin ransa ummi wa salati ga mamata na kira na kuma ni ga sallah ina yi fara'a an yi usira salatin sai ya ga kawai ya ci gaba da sallarsa ya zaɓi sallarsa sun masara kabbihi salisa ta ƙara ƙwala masa kira karo na uku faƙala ummi wa salati ya ce mahaifiyata kuma ga sallah fara'a an yi usira salatin sai ya gaya sallar shi sai ya ƙyale ta falamma lam ha ƙalat da bai karɓa ba Ƙalat sai ita ko fita ce la ta kallahu ya jurayj hatta zura fi wajhi almunisat sai ta ce to ku duba ba daga ba ba daga hannuwa ta ta kawo waɗansu ayoyi na alkur'ani ba ta yi wani abu kawai ce ta cewa ta yi to ya kai jurayj tunda dai na zo wurin nan na kwala ba kira su uku ba karba ba sai kawai ta ce to na sai ta ce la'a ba ta kallafu kada allah ya ɗauki ranka jirai hatta zura fi wajhil mumisat har sai ka ga fuskar karuwa ita ce al-mumisat abinda cike nufi da kaga fuskar karuwa har sai kaga makirci ko sharri irin na karuwa kawai sai ta kwana su tafi gida da ta taho gida sun man saraftu sai ta dawo gida shi nan ta kyalar jireji jireji ya sauko ya iske ta ta yi kawai sai ya koma ya su gaba da ibadar shi wannan shi ne mahallin shayi kun ga yanzu addu'a ce ta yi ku lura ba ko wani raba dare ta yi ta yi sallah ba kawai nan take ta ce wannan yaron nawa tun da ya min haka to allah kada ka kashe shi sai ka nuna mai sharrin mace kawai sai ta yi kwana ta tafi gida ashe allah ya karba fa'uciyar maliku bitilkal mar'a waladat ana nan ana nan kawai sai aka kama wannan mace wadda take zuwa wurin mai kiwo din sai aka same ta ta haihu ba ta da miji kuma sai a kawo ta wurin sarkin gari faƙala min man sai sarki ya ce ke waya maki wannan cikin ƙalar min kawai sai ce jurej ne bawan allah yana sai na ibada mun gani ƙala <laughs> sai ya ce ashabu saumati sauma'ati wannan mutumin mai buka saman dutse ƙalan na'am ta ce shi fa to kaga za a ce ai biri yayi kama da mutum saboda ai ana ganin tana shiga amma ba wurin shi take zuwa ba wurin wannan ya sunansa wurin wannan mai awaki take zuwa mai kiwo to a wata ruwaya ma an ce saboda sharri irin na mace wani lokaci in ta fito sai ta zo ta daidai kasan bukkai kawai ta tsaye wurin duk masu wuce an suka zo za su ganta wurin tsaye amma a lokacin ai ba za a yi tunanin wani abu saboda shi da wancan bawan Allah ne yana sama maman shi ba ta zo ya ki saukowa to balle wata to ana fadar haka da ta ce shi ne ƙala kawai sai sarki ya ba da oda ya ce ihidimu sau ma'atahu wa a tuni bihi kawai nan take ta da fadawa ya ce je a rushe wannan bukata tashi. kuma a kawo shi rabu sau ba atahu aka je aka dinga dukan wannan bukata shi bilfu'us da ainihin abin tsara ko ka ce gatari ko wani abu dai kamar haka hatta waka'at har ta faɗi wannan rumfai faja'alu ku ila unuki bi hablin aka kama hannunsa aka kawo su wajen wuyansa aka ɗaure shi summan ɗalik bihi kawai aka taho da shi wurin sarki famar bihi alal munisat an taho da shi za a kai shi sai aka gitta ta gaban wannan karuwai fara'a hunna ta gansu fata bassama sai kawai ta yi dariya ta yi murmushi wa kunna na ilaihi finnas su kuma mutane suna kallon shi yana cikin mutane an to da shi da aka kawo shi gaban sarki faƙalar maliku sarki ya ce mata zuumu hadihi an zo da mata kenan wannan matan mai take riyawa ƙala mata zuumu ya ce mai take riya wannan matar ƙala ta zuumu anna na waladu haminka a faƙalar maliku sai sarki ya ce mata zuumu hadihi ka san abinda wannan matar take riyawa ƙala sai jureji ya ce ma ta zu'umu mi ce muku mitariya ƙala sai sarki ya ce ta zu'umu an na wala da haminka tana cewa wannan ɗan nata daga wurinka ne kai ne baban shi ƙala sai jureji ya ce an ta ta zu'umina ke kike riya haka ƙala na ta ce i eh. ƙala aina hadar sagir sai su jureji ya ce to ina yaron yake a kawo shi magani. qalu hadha huwa fi hijriha aka ce ga tana dauke da shi fa Bala alaihi sai jureji ya juya kalli wannan yaren fa sai ya ce man abuka yaro waye babanka a wata ruwa an ce sai da ya ya alwala na ya sallan nafila a biyu sai ya ce a kawo mai jaririn da a kawo mai sai ɗora hannunsa a saman cikin sai ya ce ya gula man abuka shi ya ka yaro waye babanka ƙala sai ya ce ra'i albakar kawai sai yaron na ya buɗe baki jariri ne ba sai ce mai kiwo hagan <laughs> fada yanzu ce ya sai gudu <laughs> ta sai gudu bada jariri ya yi magana <laughs> kawai jariri da ya ce ai wannan mai kiwon ne to kaga wace shaida tafi wannan ƙalil maliku sai sarki sai kuma aka dawa kabi kabi ta ji an bige mai roƙonsa ɗan buka shi sarki ya ce to shi kenan tun da an yi haka a na ji alisoma a cika min zahabin kana so mu gina ma bukka mu mai ta ta zinariya ƙarala jireji su babansu da duniya ya ce a sarki ya ce min fiddatin aito a ba ta azurfa ƙarala ya ce a ƙalafa ma na ji aluha sai ce to kai ya kake so a yi maka ita ƙala sai ya ce ruddu haka ma kanat <laughs> to su ba duniya ba ne ba ce kawai shi a maida ta yadda take a maida ta kawai da take kawai aka je aka haɗa mai bukka shi da shi ya sallamai <laughs> ƙalafa mallabi ta basamta ƙala amran arabtuhu adraktani da'awatu ummi summa akhbarahu to da yace a maida ta yadda take sai a ganshi kuma yana murmushi yana murmushi sai sarki ya ce mashi fa ladi tabassamta me ya sanya ka dariya me ya sanya ka murmushi kada sai yace amran arabtu yace wani al'amari ne wanda ni na sani yace wannan halin da na shiga da'a wata ummi addu'ar mahaifiyata ce ta kama ne sun ma'akbarahun sai ba su labarin yadda aka to kaga addu'ar mahaifiya ko mahaifi Allah ta'ala yana karbata shi sai da ce wannan addu'ar sai Allah ya karba sai Allah ya karba a wata ruwaya a wata ruwaya an ce lokacin da suka jawo shi inda suna dukan shi a lokacin yana tunanin me ya wa cikin wannan halin sai ya tuna aiko wata rana mahaifiyarsa ta zo ya ƙi saukowa to sai ya roƙi alfarma a zo da mahaifiyar shi sai da aka zo da mahaifiyar shi ya ba ta haƙuri ta ce ta yafe mashi sannan ya tashi alwala ya ce yaro yi magana sannan yaro yi magana sai suka ce da ba ta yafe mashi ba da hakan ba ta faru kashe ga addu'ar mahaifa tana da tasiri kwarai da gaske to akwai abubuwan lura a cikin wannan hadisin na farko masu mimanci wanda za mu iya faɗa suka ce jureju ba malami ba ne ba mai ibada ne kusa akwai al'alimu akwai al'abidu mai ibada ne don idan da malami ne da ya san lokacin da yake sallan nan ya ta wajen mamansu shi ya fi alkhairi da ya ci gaba da wannan sallan kun gane domin idan kana sallan nafila sallan nafila mustahabi ce ko sunna ko wajibi to sai mahaifi ko mahaifiya ta kira ka karba kiran su wajibi ne ko mustahabi ko sunna wajibi ne kaga yafi wancan aiki da sunna kenan shi sai malamai suka ce za ka yanke wannan sallar ka tafi ka amsa kiransu amma shi ma malamai suka ce ya danganta ga halin iyayenka waɗansu iyayen suna da saurin fushi idan ka fahimci cewa har ka kusa gama za ka yi iyan sallama kai sauri ka ji wannan ba zai sanya su samu damuwa ba ko kuma ƙilan ka je ka ce baba sallah nike ko mama sallah ce nike shi sun ya ban karɓa ba za su fahimce ka ba za su samu damuwa ba to kana yin sauri ka yi da sallarka amma in ka san babanka ko mamanka za ta iya yi maka irin ta jirai <laughs> to ba za ka yanke sallah ka buga wurinsu shi ya sanya suka ce shi abin ne ba alim ba shi ya ya fada cikin wannan yanayi wani abin da ya ba da mamaki kuma suka ce wannan hadisun kuma ya nuna tausayi irin na uwa tausayi irin na uwa ta ina a ainihin hadisun bai kawo yahewa ba ni na kawo cikin wata ruwaya a cikin wannan ruwaya da ta ce zuwa wurin shi bayan shi ma a yanar ce ba kawo dinnan ciki an kawo labarin tun da ta yi adda ba ta ƙara hitowa a nan ba na? na? a yanzu muna magana wannan ruwayan ne alaikun salam eh. ta danda wasu addu'a ko kace a cikin addu'ar da ta yi mai akwai tausayi ciki yawwa ta mai addu'ar da sauki ko ba haka ba cewa ce kawai allah ka nuna mai fuskar karuwa ya ce ta ce sai suka ce ta mai da sauki addu'ar ko ba haka ba tausayi da irin na uwa ta yi fushi matuka abin ya bata mata rai hatta shawarar bari ce mai addu'a to amma da ta tashi addu'ar sai ce mai mai sauki don wata wacce cewa za ce allah tsine ba albarka ko allah ya sa allah ba gama da duniya lahiya <laughs> ko ba haka ba kaga ta fi wannan tsari ita kawai sai ta ce allah ka nuna mai fuskar karuwa to kuma ya ga fuskar karuwa domin da ta ce allah ta yi munar addu'a akan karuwai da kila ba sharri za a masa ba da kila ma shi zai zo ya abin da aka ce ya yi da to kaga wannan ya nuna cewa akwai tausayi cikin addu'ar ita kanta wadda ta yi duk da dai addu'a ta dan yi zafi amma dai akwai tausayi a ciki Allah ya samu dace da haka duk lokacin da iyaye suka yi ma 'ya'yansu addu'a to Allah ta'ala yana karba addu'an nan ko da addu'an nan ba mai kyau bace ba shi yasa ake so iyaye duk lokacin da za su yi ma 'ya'yansu addu'a to lalle su tsaya su tabbatar da cewa sun yi musu addu'a kyakkyawa kada su yi musu mummunar addu'a wadda za ta iya jefa 'ya'yansu cikin musiba ko bala'i Allah ya tsare mu kuma Allah ya shiryar da mu baki da a kira sallah babi wanda zai magana a kan aradul islami alal ummin nasiraniya <clears throat> hukuncin ɗaya bijiro ma mahaifiyarsa wadda take kirista da addinin musulunci insha Allah ta'ala shine babin da za mu tashi a karatu a cikinsa abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki daya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب cibiyar suna koyi ta yada da awar suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan akan wayo domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna foyi wato suna blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin karin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 09023455501 ko saƙon email a foyi at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash foyi ko facebook.com slash foyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpwood, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. fata Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba amin العبد